Naná, Gostosa em alto e bom tom assim de um black, aumenta o som Que a gente brisa até de manhã Noite perfeita, Amsterdã O seu sabor é o whisky bourbon O mais perfeito que o lado bom Vi você sem roupa, virei seu fã Transa como se não houvesse amanhã Eu tô chapando em você Juro faz um tempo Desde quando foi no meu apartamento Outra vibe, outro clima, outro momento Se você esquecer eu te lembro, papo é sério, tá rolando sentimento. Eu não penso alguém assim tem muito tempo, mas com você isso tá acontecendo. Vem pra mim, amor, vai te fazer bem. Vem pra mim, amor, já sabe que tem. Vem pra mim, amor, já sabe que tem. Vai te fazer bem. vem pra mim, amor, vai te fazer bem. Vem pra mim, amor, já sabe que tem. Vem pra mim, amor, já sabe que tem. Vai te fazer bem. Uhum. Gostosa em alto em bom tom Acende o black, aumenta o som Que a gente brisa até de manhã Noite perfeita, Amsterdã O seu sabor é whisky bourbon Mais perfeito que o lado bom E você sem roupa, vira seu fã Transa como se não houvesse amanhã Quando é você Juro faz um tempo Desde quando foi no meu apartamento eu te lembro. Meu sério, tá rolando sentimento. Eu não penso em alguém assim tem muito tempo. Mas com você isso tá acontecendo. Vem pra mim, amor, vai te fazer bem. Vem pra mim, amor, já sabe que tem. Vem pra mim, amor, vai te fazer bem. Vem. vai te fazer bem. Vem pra mim, amor, já sabe que tem. Vem pra mim, amor, vai te fazer bem. já sabe que tem. Amor, vem. Ei, gostou? Hum, pega a receita.